Մարտակերտի շրջանում այս տարի դպրոցին հրաժեշտ տվեց 135 աշակերտ։ Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Դավիթ Լալայանը մեզ այդ զրույցում տեղեկացրեց, որ շրջանի գրեթե բոլոր դպրոցներում հնչել է վերջին զանգը։ 12-րդ դասարանն ավարտել է 135 աշակերտ, 9-րդ դասարանը 295։ 2022-23 ուսումնական տարում Ճանկաթաղի, Մոխրաթաղի եւ Զագլիկի միջնակարգ դպրոցները չեն ունեցել շրջանավարտներ։ 12-րդ դասարանն ավարտած շրջանավարտերից ոչ մեկն այս տարի չի հավակնում ոսկե մեդալին։ Իսկ 9-րդ դասարանն ավարտած 5 աշակերտ քննություններում գերազանց արդյունք ապահովելու դեպքում կստանա հիմնական կրթության գերազանցության վկայական։ Հիմնական 5 հոգուց ուրեմն մեկը Տրմբոնի միջնակարգ դպրոցից է, մեկը Զագդիկի միջնակարգ դպրոցից, Մոխրաթաղի միջնակարգ դպրոցից 2 եւ Հաթերքի միջնակարգ դպրոցից 1 աշակերտ։ Ընդհանուր 5 աշակերտ Տարեկանում ունեն գերազանց գնահատականներ։ Գիտեք, որ քննությունները 9-րդ դասարանում երկու առարկան կենտրոնացված է՝ մաթեմատիկան եւ հայոց լեզու գրականությունը։ Ընդ որում առաջին քննությունը լինելով հունիսի 5-ին հայոց լեզու առարկայից տեսնենք, եթե այս երեխաները պահպանեն իրենց գերազանց արդյունքը, կստանան գերազանցյան նմուշի վկայական։ Շրջանի կրթության ոլորտի պատասխանատուի խոսքով 9-րդ եւ 12-րդ դասարաններն ավարտածների համար քննաշրջանը մեկնարկելու սկսելու է հունիսի 1-ից։ 4-րդ դասարանն ավարտած աշակերտների գիտելիքների ստուգումն անցկացվելու հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 15-ը։ Իհարկե 4-րդիները հիմնականում մայրենի եւ մաթեմատիկա առարկաներից գիտելիքների ստուգում է կազմակերպվում։ 9-րդ դասարանի երկու առարկաներն են, որոնք որ կենտրոնացված են հայոց լեզուն եւ մաթեմատիկան, իսկ մնացած առարկաները հումանիտարից հիմնականում երեխաները իրանք ընտրում են օտար լեզուներից, ասենք, իսկ բնագիտականից ընտրում են քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, իսկ մեկ առարկա են ընտրում։ 12-րդ դասանցների համար պարտադիր է 3 առարկան՝ հայոց լեզուգրականություն, մաթեմատիկա եւ հայոց պատմություն առարկաները, ընդ որում 12-րդ դասանցների համար քննաշրջանը երկու փուլով է։ Առաջինը ուրեմն եղել է ավարտական մասով հունվար ամսում, իսկ երկրորդ մասը հունիս ամսում է լինելու։ 12-րդ դասարանն ավարտած 135 շրջանավարտից 50-ը հայտ է ներկայացրել բուհի համար, ովքեր Ստեփանակերտում կհանձնեն միասնական քննությունները, իսկ հերակայի դիմորդներն ընդունելության քննությունները կհանձնեն իրենց նախընտրած բուհում։ Դավիթ Լալայանը նշեց նաև, որ շրջանում շարունակվում է չլուծված մնալ կադրերի հարցը։ Յուրաքանչյուր տարի հայտարարվում են մրցույթներ, սակայն շատ քիչ մասն է կայանում։ 2023-24 ուսումնական տարվա համար պահի դրությամբ շրջանում արդեն կա ուսուցչի 75 թափուր տեղ։ 75 հիմնական թափուր ուսուցչի տեղ, որ մրցույթը հայտարարվելու օգոստոս ամսին, դժբախտաբար շատ քիչն է կայանում, քչերն են մասնակցում եւ երբեմն մասնակցում են չեն կարողանում հաղթահարել, բայց բոլոր դեպքերում ունենք այդ հիմնական ունենք նաև ժամանակավոր թափուր տեղեր, որ ասենք անաշխատունակության կամ ասենք խնամքի նպատակային խնամքի արձակուրդում գտնվողներ, որոնք եւս մեծ խնդիր Դավիթ Լալայանը լուրջ է համարում մասնագետների բացակայության խնդիրը, որի պատճառով շրջանի մի շարք համայնքների դպրոցներում չեն դասավանդվում որոշ կարևոր առարկաներ։ Կոճողոտի միջնակարգ դպրոցում այս ուսումնական տարում չեն ուսումնասիրվել քիմիա, կենսաբանություն, Քիչանի եւ Նորղազանչիի միջնակարգ դպրոցում օտար լեզու առարկաները։ Օրինակները շատ են, իսկ խնդիրը հրատապ լուծում պահանջող։ Իլոնա Անդրյան, Արցախ լրատվական։